vijandelijke leers omzing jou, Nineve, beman jylle wachtposte, hou die paie dop, wees slagreed, versterk jou met alle mag. Die land Israël lek kool geplunder, verwoes na jylle invalle, maar die Heere sal weer die eer en roem van Israël herstel. Die gevecht in Nineve begin, die son blits rooi op die skulde, helder rooi is hulle uniforms, die son blink op die strijd waans gereed vir die gevecht, en spiese word rondgezwaaid. Die strijd waans jaag roekeloos dier die straten en oor die pleine, hulle flikkers soos fakkels, en blits voorbij soos weerlig. Die koning beveel sy officieren, maar hulle strijkel in hulle haas. Hulle jaag na die stadsmere om verdedigings in op te stel. Te laat, die riviersluise is reeds oop, die paleis stort weerloos in mekaar. Nineveh'se ballingskap is zeker, en die diensmeisjes treer daar oor. Hulle klas is duive wat koer, en gebroken slaan hulle op hulle bors. Nineveh is soos een lekkende opgordaan, die inwoners verdwijnen daaruit. Staan stil, staan stil, word hulle beveel, maar niemand draai om nie. Steel die zilver, bij die goud, daar is net nie einde aan Ninevehse skatte nie, daar is oneindig baie kostbare voorwerpen. Die stad is leeggedra, kaalgestroop en verwoes, harte smelt en kneeknap, hulle bene bewe, en almal sy gezichten is bleek. Waar is die leeplek van die leeuws, die voerplek van die welpies? Waar is Nineve, die leeuw van die nazies, wie sy wijfie en welpies kon loop en sonder vrees gelewe het? Jy het de vijande verskeer om je welpies en wijfie te voed. Je stede en huise was vol met pijt, je rustplekken gevul met roof. Die Heere, die Almachtige, sê, ik is jou vijand. Ik zal je strijdwaans in rook en vlammen laat opgaan. Die zwaard zal je soldaten afmaai, zonder enige bijt op je aarde. Die stemmen van je boodschappers zal voor altijd stil wees.